nyanyi caping gunung ya. Nggih. Sampeyan kok kajenge kajenge gopo, kajenge ngundhu napa sih? Ngundhu sembarang, ngundhu ndo. Ngoten nggih. Nggih. Nggih pun nek sampean wangsul nggih wangsul cuma sampean tinggal. <laughs> Wah, suarane iso kaya ngono rek. Iku mangarep endi? <laughs> Kok bolak-balik ke petak, ke petuas. <laughs> Jog-jogane akeh gak tau dijak. Anggape kono tok iso nembang. Anggape aku ya lap trimane iso ta. Pedot tiga. Ya, ya ngerti lah kaya mah. Kaya mangan ya Kalau di sia tutuke. Susoe. Yang ini lah. Lek mari tanda tangan yang ini gula arah. Pedot tiga sekolah Juli mana? Hanya nah, ini penggawean. Aku lek nembang memang iska entot. Iku ga entos iku cara ndi? Lek lek aco gumet. Duh, duh kon iku kas jombang. Guk. Lah ya sajake pakaiane kaya selambu. lakon kaya spray. Tapi tak perkirakan yo prospek sampean cerah. pokoke diundang terus mesti cerah. Ya cerah lah wong ajeng ngale kok cocok. Lah ora pokoke honor, Nomor 2. Aku mang ngrungokke dongamu. Ciri daerah Jawa Timur umumnya dan khususnya. Iki ambek jula-jula Jawa Timur sik seneng kok. Murane suaramu iso ojo mangan ngawur. Sing dhisik ojo mangan ngawur, Bang. Mangan Kenal pot ojo. Lah, mungkin dhisik mangan mangan kompor ya gak apa-apa. Bacet. Lho lho lho, oh, iki lho pasal aku dilajuli kidungan Jawa Timuran. Dilajuli kena gawe tombo wong loro. Iya, ya gak mesti kadang-kadang tanggaku krungu tambah matek iku. Tanggamu lak benci ambek Prabowo. Gak ono benci ngono gak ono. Benci cuma lorone wis neneng. Apa? Wah, sing tepal lah. Lorone wis nemen. Lah aku ya arep ngono kidungane kapol. Iya ya. Kidung apa to lho? Lha iki mang santen ya kelopo iki. Heeh. Wis santen tok. Masih gak dilerek nang santen ya kelopo lek salah ndak jane. Salah apa kok salah? Mungkin jane di gua lah uwe. Ah, ya rekaman kon iki di gua iku. Wong wong panjak kendang iki akeh iki wolu nglumpuk ndok kene. <laughs> Wong sing dhisik iku ngremo. Oleh waktune ketahuan. Ketok-ketok ndak pikir diketok gendinge dadak kendange digerak. Digerak <laughs> kendang. Ya ngijoli lah wong sewan iku arek. Samune wong sisi anakku yo niru kidung ngamu pinter. Iya. Iki sesi lho. Iya. SMP. <laughs> Wis tak dandak nor iki. Wis tak dandak nor. Iya, sing bisi ku asale konslet ta. Ah. Konslet. Wis ditandakno. Kolak batune entek tak dandakno. Ya <laughs> muni, ya kene, kene suaraku sing tambah tuwa tambah gembret iki. Sing idungale tak kon ngedung. Bareng ngedung. Awan-awan udan terus terus. Mari siap jare ngono. Bagus anak kowe. Wis paritan pake paritan. Hari paritan. Wong kopengmu gak tau sikatan iku. Walik ri. Pengkatan oh. kuwi berimbang. Parian kok ngono. Ya apa? Sing enak ngene lho. Nang Surabaya lho karo dalane. Wah. Wow. Wong kabeh nggih barengan ku niru-niru ki apa? <laughs> Lah kok mangane kan kemajuan. Oh. Barang kok mencipta sendiri. Oh. Masih kan maju gak tau tanggap wong to. Heh, gak tau wong. Yo, aku nek lawakan mau melok-melok. Gak gak lah iki. Gak tau. Iki kan bagian pertana. Aku loro pangkon. Oh, sapa sing pangku loro <laughs> jagoan jagoan ora yo ngono kok tapi ngerangkep pertanahan oh, pertanahan pertanahan aku di mbokku tanah sejak tiga semongko itu oh, oh. kok gak payu kok gak payu tak Oh, Ngomong kene keren ri. Makane lek ngurus apa-apa nang sapare kan bagian pertanahan. Pertanahan. Tanah hmm. apa? Eh? Tanah longsor bareng. Oh. Kok tanah longsor? Tanah kapingan. Oh, iki bagian duduk tanah iku pesen rong pekul, telung pek. Sing duduk tanah. <laughs> Iku arane tukang <laughs> keduk iku. Ya tanah urup jenenge iku. Oh, tanah urup. Karena tak sikar semongko tak manfaat. Oh iya, sikar orang tua manfaat. Nah. Ah, tak kejiki kainan terjago. Terus apa? Toko lima mekan. Bareng wis tuwek. Mm Panen. Ya mek lima iku ya. Disi manuk bedet. ya mek lima tok iku. Ya entek mas. Karena tebone tok iki. Amas nganga ana meneh-meneh kanggo pemrimut tahan bertentek kok ngene itu aja kon niku. Kang ono tanahe lho kanggo. Ono iki tanah masa depan iki murah. Ah, wis gara dhewe iki. Saya biyen kon tanah pira sak meter. Tanah sak meter ono 50 ono 75 ndelok-ndelok lu anu. Iku sak menisor ya jero ya. Kon gak enak riyo. Kok cara ndukur to. Dadi sak menisor. Ya iki lho Rek, Kak. Ya sampot empote lho Rek. Sampot empote. Wis gara ono sak karepmu lari wong ngono iki ana gratisan iki daripada kon nyewa ngontrak. Lah ana gratis mesti krungu. Ana apa ri? Ya masa depan. Kon mbok loro ya kenek. Ndi ku? Kuburan. Kok oh, jagane iki? Jagane kok matek ta. Wong selamat iki gak ngeru karepe wong ngomong. Sore mau karepe ngono. Ngerti mungkin kelawak tak terus nyori. pedhot sak niku aku iki ya ya terus. Ha iya ya gak tau kepethuk kepethuk iki tuwek ngene. Tuwek ya. Kon yo dilokon terus tak tolak iki. Kalau dinyehat to lho. Lah kon. Aku untukin kan. Tapi kok tembe aku iki wong aku iki apa garing-garinge Jae, jagung ketiga. Ya kemblon sakri. Bener delan niku tuwek. Jagone dikemer mesen. Nek ana cewek ngono ya ben ana cewek. Cewek aku ya sampai ngono ri, pikirku wis tuwa lah. Iki lek ana cewek umur step. Mbok karo pe jadi tulungi lho kan. Kan cara disipli. Disipli enggak tahu itu. Iya. Apa apa? Sing wes tutup motor. Iya. Coba coba karo per per per. Apa? Ara-ara iya. Mulai kok kanca nek Wong iku delok saka njabane tek kok. Delok ke dalamnya. Ah. Jangan begitu lah. Tadi <laughs> wong kudu didelok ya apa sih karaktere terus marno tujuane. Tahu, eh, aku ngingu petik rek. <laughs> Pernah, tenang ya. Oh. <laughs> ku jos. Ah itu penting. Oh, lah kaya apa petike jos? Lho. Itu jos apa lete ku duduk. Lek Iku asale ana wong ngeteri, dari biyen iku tau main nduk Iku pitik sandingan kari diterno nang gonku. Main apa ku? Heh? Oh. Main main apa? Main macam-macam. Unyi. Ya saya lo truk. Main ya terus. Terus bareng tak rumah saiki wingi disewa wong diulino dikek 200. Bisa mana dikek 400. Iku bukan arep gak ngerti, heh. Dikontrak oleh. Iku mata. Disewa dia. Sewa. Oh, dikek wong lho. Ulese, ulese. Ulese pitikmu. Ireng, ciri ne, ciri. Ciri ne gak ciri ne. <laughs> tenang. Ah, engko nang sikile Ya delon cewek ta. Lah gak jenenge apa sih sisi apa ngono dalu apa? Dalu renteng barang lho. Rante. Wah, oh, oh, alah itu batu rante. Lho, batu rante. Iki apal pancen PT iku. Aku sih mbek ngono mesti paham sih mbek PT-PT. Ngene lho, PT hmm. iku jane aja koningmu, kon gak judul. Lek perlu tak tukune berapa juta minta mung saya bayar. Kene kumune berapa juta iku apa wong wong sepeda mu wis katut. Kok yo ro ae ketolo iki. Kira juta wong petik petingane kok. Kira juta. Koni garo ta. Bunjong iku pian payu pira? Baturante. Baturante payu 15.000. Bapak murah. 150 juta. Satu saya juta iki lho. Lek kon ngerti petik, baturante ku pirang juta. Iki ono rantine 10 tambah larang. Kayu pitik kowe dadi lanang lho. Lho lanang wong ngono jalune kok. Mas kowe to jalune iki wiyar. Yo, lho sing lho lho. Sing iku luncuk. Iko duduk jaluri. Goblok patil. Iki lanang ri. Wong lek esuk tak buka langsung ngubur-ubur bebekmu iku. <laughs> Ngedol iku karane petik keren lho. Gak lanang lanang. Lanang temen. Lek panjenengan payu 10 juta. Dolno. Saya kita gawa deh Kau tak kayak duit satu juta. Eh, iya. <laughs> <laughs> eh satu saya bu satu saya bu Yo duit tukar tolong, Mang. Ora bali ae. Duit tukar tolong. piro pira iki? Ya 100. Hmm. satu Juta ya 1000 selo. Tapi kan wani piro? Wani pira pira Masih puluh juta, masih 50 juta wani. Asalkan PT teman-teman aku. Nah, saya saiki pira Kukatamu pira ngono lho. sepuluh sepuluh lah, 10 juta. 1000. 10 juta 10 juta. goblok yo dagel kon manjare 1 juta terus dadi satu sewu saiki sepuluh ewu dadi 10 juta juta itu gak mesti gas ngomong arah arah gitu tadi kon gelem rong puluh juta rong puluh juta gelem aku mangane apa wc itu esok mangane rawon sore eh. wani gak sidone ae goblok. <laughs> Wong aku dhewe iso ku kok dadak ngono rawon. Cegor gantek lek kari iku kotorane. Ya Tangan segone ngene. Emane-emane dimplok dhewe warek iki <laughs> Tapi ngombe aja sembrono lho iku. Ngombe. Kadang lek isuk susune Pak Min. Ah. Liyane Pak Min gak gelem. Oh, kok iso susu. Iki yo apa cocok <laughs> Iki lho banyu leri lho banyu. Nah, ini mah Nek ana banyu iki ana kelor pisan dadi hmm. aku ngatek <laughs> Turune turune lah. Turune gak ana turune wong mecici lah iku lek bengi. Hah? Turune gak tau mecici. Lah iku uncalan cewekmu turu. Wah, iki kon di hotel. Kayak mangkring ta. Turune mangkring iki. Oh, mangkring. Ndase nek dhuwur sikile nek iso. Oh. Tapi lek biasa lek mari turu terus iku nurute. <laughs> Sing iku lho oh, sing aran burung lho. Aran burung apa? Kau ni bakat ini. Sabar dua blok. Kau dianggap sekarang burung ni. Kau bengil. Kau kau ni kau petok muka sini tu. Petok muka. Wes pokok eh. Bayu seket juta atau satu juta. Engkau diatur. Kau mau berapa jual? Pancet bengi jangan tak lagi sedurung onok bandane. Lah kalau ada duit tambah. Ya, oman desa tanok kuto. Duk kuto, jangan oman tak pasang gerindingan ni. Belenger ngadep terus tak jepno ngetan karku lho. Oh, bener tarik. Nang ngene cek ban buntu ae lho. Ban apa ban buntu ku? Pungkur. Ya ya ban jero ni buntu gathek. Sae, tau ku lho. Sapari kok ngomong sing luar. Oh, ban Kene dite. Dite dite. Lah kok tambani mung apa sih lho? Burung lho. Omong-omong kaya warok petil kan. Kelik aku ndukone Apa sing ngene satu, tak selangi sik, Mas. Hmm. Ah, tak selangi sik. Ya tapi pite pitik mu, pitik gojol. Ah. Iki kan duwe, iki tak selangi sik, ya. Mari bali. Lho ya iki tak selangi dhek iku. Iki ya apa sih? Nah gak bali ya soro iki. Gak kono satu. Ya kawan-kawan. Aku pitik jebun ya. Cukup e. Pancet to kamu ya. Pancet. Ono gak tak gak. Mlebu lawang lho, cuk mlebu wong. Lho enggak iku pitik iku nduk kombong apa no. Lek mangi sik ku nduk kombong dhewe sik diculno, kira-kira ya nduk yo terminal iki. Lah malu bro-bro. Jangan maling, balik dhuwit, Dik. <laughs> apa? Lah yo apa medeni ngono lho. Sing dicele, dicele. Eh, <laughs> sing dicele ku nadi, sing dicele oh, sing balen. Dikai 150.000. Balikan ku mati. Iki kloro ta iki? Lho kloro. Nek kloro ya? Ngene. Lho, lha kok sih cepet-cepet kuwi. Ya kok kok kok kok kok Iku nogone dari murni. Kecingkrik terus ngene cek biyen wapi rek, kluruk para esuk. Tahu kan semere. Lho, gak wapi pancene enak. Kok tak rek niku kok. Lah iki kan semere lah bete api. Wong safari kadane kate gawe lah dicekak. Wes gori-gori kan. cuma rodok kemalan hmm. PT rodok kemalan esok tak kek menir kandang dipangan untuk londo nih kandang dipangan menir aku londo nih ini dulu londo beras beras tak kek beras ini kandang dipangan terus jawab cara tik tik tik tik hmm. PT babon itu hmm. ditinggal <laughs> beras dikorban cek dipangan PT babon ada yang mumpat mumpat <laughs> ngerti kan nih mumpat ya ini ngamamu ben ngelek kontra anda ini dulu Ah, bocing, bocing. Betek nang wetu bapak. Betekku kemalang. Malah. Ono panganan gak ndani pangan, yo jagane betek wetu. Nang betekku biyen yo ngono lho. Kok nduk kok kuwanter nisa diangat. Ah, Lati. Lah apa diangan? Lah kecik diangan apa? Oh, ono diangan dianggap wis awan. Iya. Bareng mu dianggap kok buat. Pas diangan blok. Ah, mati. Saiki sing eh? Sing ana. Eh, entek wong oh. lho. Dipangan ana maten. kecap ae. Ya, Ada cukup yang menetak kawannya montor. Iki loh, kok waran mau wedok ya? Montor montor nang kampung, iso melebu kampung. Iso. Sepeda cilik kan melebu kok montor. Iso. Tadi metu mburing kok ya. Oh iya. Omae wajah iku teraken ya. <laughs> Ya jombanku. Kon kok dipekarakno wong ngri temen. Ha ah, gengsi sih mate. Eh, Eri, Eri, petik wadahe motor Bang kempitan. <laughs> Kempitan Eri. Kempitan tak kempit ora gak tau ngempit petik sing dhisik. Jam siji bengi ya. Ngempet petik. Nek petik tak kempit mati lah. Temen mati wong. Mati wong kelek kutil tong. Afrika kokro. Tapi aja keliru pite tanggo lho ya. Gak. Tengah ono. Heh, tengah ono. Pokok takon wong wedok ya. Iya. Ya. Pite tolo ndi kuna ya? Kene dite. Gadut. Ya ada dhuwit mana. Endi to, endi to? Sampai laline tolo iki opo. Wis ngene ya. Ya ya di satu. Eh, kalau dhewe salah ya sampai jumpa lagi. Si sabukmu lek gak kamu tak gaen. Eh, kelakomu koyo kampret kan malian kuwi. Oh, sabuk. Pasar malam di kandang berita rambulas. Kirim salam sarjan ya. Mana ya? <laughs> Merdeka ya. Yo merdeka. Tak tinggal ya. ya hati-hati loh. Iya. Oh ya kata lo yang dua petik ngono karo ya. Awak cewek kok gak butuh kartu orang ngono, temen. Kon percaya tambah tolo iku. Lho. Batu rantai. Batu rantai, batu rantai ngomong tok. Nek batune sakit, bik rantene. Heri kok lawa amal riko niku. Enggak iki ciri kase. Kontol aku jerane coyo, jolek jolek enggak, awak dhewe gak kecewa. Sing dadi lak kemongi di lumano. Apa? Kemongi di lumano. Kok sok kemong peno. Eh. Kemong kok daer kan, kemongi di lumano. Kemong sing diri kemong. Iku bodi lho. Iku kenong. Lah yang di lumano. Terus ngene lho. Ada kemong, kenong. Lah ya kenonge di lumano. <laughs> Candane lak kenong. Kenonge Siluman. Nah, nah itu oh. terusane. Ya apa? Dilaras. Sing sing. Lah yo diadari kok jadakno dilaras kok niku. Ayo saiki digawe tolo. Tapi nek tolo sampe mbojok, oh, tau sendiri aja susu. Kan dhewe kan susu. ta. Kan duwe sanu ta. Sanu. Eh? Sanu duwe ta kok. Awak dhewe ngekek tolo ku yo yo entek risan gak nyekel duwe aku. Becak kira-kira Dang aku duwe kanggo sangga tetombo. Becak kira-kira pira nang etolo? Becak lek teko ndi numpakmu iku? Teko nggonku duku kupang. Lah pokok numpak melaku brobos e teko kok dadakan kono iku. <laughs> Gengsi. Sumbung kono iku sumbungan. Gengsi. Gengsi opo sak poco prai itu gengsi barang. Pira sih becak? Becak paling gak 3000, 5000 rengkel kono etol hmm. iku. Cake, becak cita itu kok becak kerennya. <laughs> Ambek itu ambek goblok. <laughs> Yo ambek kampanye. Iya, pesan bariku. Beca, beca. Maksud aku lima ribu. Kira, kau tak nyerai kau tak atap teman kau kok. Regane, heh. Rega wira regane. Lima ribu, lima ribu, <laughs> lima ribu. Lo, oh, nyar terlalu ngasih apa tuh kau ban berapa ribu? Ongkos Ongkos sing beca lima ribu. Ayo, mari. Ayo. Lalu di, di, di, di, Nek ngene male eling biyen. Dikecek lek anti cek dak bedayan Bedayan sing metu dak anak lho bayan mari. Ya apa wong kelire numpuk. Dipanyene ayam anjane. Hmm, ya ayam ya apa anjane nek rumah tangga nurut wong tuwa gak kurang-kurang. Hmm. Iki dia oleh wong tuwa. Wis tatiin kok nuruto gelemo dirasi kartolo ayam ayam. <laughs> kasihan karo wong tuwa yo ayem temen enggak tau nyekel duwe. ya apa bendino dikidungi tok. Eh? Tapi wong arene jodho. Mas iki dengan tok ya suwe taun yo. Dilungkas kawin perak aku. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Alah, yo aku yo kudu sing meriah nanggap kaset. Lah ya enak ya apa sembuwarang ana wong e mek lurut tok nunggu. Yuk. Lho, momen. Yuk. Kok iso momen? Man. Iya yuk. Apa kae berita teno? Berita apa man? Saya menggembirakan loh. Pada berita duka loh man. Nah, pernah apa tak tak beritain ngono ya. Kamu nih penyiar ta? Enggak. Maksudku ini aku ndok oh, manjaga wong tua terus menondok kene enak-enakan. Lho ya apa sih kok tanggung ngamuk mang mulo ta? Aku lak ngomong. Ngomong ta yuk. <laughs> Iya mon aku. Cek ta, aku gak ngomong gak dibayar mon. Pokoke iya, iya. pokoke nduk iki dapuk aku malah yuk. Aku kudu aku ngomong aku kudu drama. Nah, melas aku pokoke. Iso melas mon. Awakmu masak-masak gak iso melah wong pangananmu koyo ngono. Pokoke aku wis ngene iki yo terap terep garingan ae ngono. Sing ngladeni lho bingung. Iya, pokoke ngene lho yo. Pian pancen aku lak ngomong ambek Caca, mon aku tak kawin. Lah iya, mangkono. Iya, rasi radio Caca, ayo dege loro aku lak ngomong. <laughs> Ngono. gak karepku di dinane iku lho ayo wong lur mesisan ngono aku yo ambek pacarku sampean kembar iya ngono lho wong kon gak rapi wong kon licik ngono jane jane ya gak jane aku bolak <laughs> jangan gak ono sing ngeru iku Harapane wong tuwa iku nek awakmu rabi lho, sak duwe putu lak enak bapak iku. Ya apa yo jane. Ya apa awakmu kapan? Lah sing rambut bapak sapa sing tuwa omah. Ya bojomu. Lah peno yang rambut cak tolo terus. Lah jane wis omah dhewe lah sing gombol bapak awakmu kok. Lah peno yo ana anu yo tilik sambang ning kono to. <laughs> Ayo ngono piye Lah kok ka... Ah, ya kepengin ta. Lah kae Pak gak lamar ya aku sing lamar. Lah ya jane ya lamar nang ya. Napa tak tutno aku bareng tak cengunguk dadakno. Lho gondol. <laughs> Iku apa sih masih batut naik kemana? Batuan. <laughs> Iso gondol. Ya apa alam itu? Ya saya aku karepku ya jane aku ya wis oleh pandangan. Pandangan. Sapa tibae? Ya arek sebelah omah iku. Sing ndi iki, Mas? Rambuté dawa tek dicet abang. Rambuté kok dicet, Mas? Dicet tak model saiki ya. Lho, kok modern? Tak delok ae, kenek, kenek kok. Kecekel. Mahat ngono. Dadi Sing gua cekel mahat. Mahat arep. Piyo, piyo, piyo. E, tambah kaken pola ya, mahat ditambahne. Mbah, mbah. sembarang tambah eh. dikuasai mati. Man. Eh? Awakmu lho gak kapok-kapok nih cakar Arnal. Penokor aja penuh. Tapi saya kira gak tau nyakar Arnal. Ambek apa tambah? Meningkat lagi, nyakar yang apa? Catut. <laughs> Sak delawakmu koyo paku. Iya, saiki ngene lho yuk. Bapak ini gerah. Hah? Gerah. sing temen kon niku temen ya kata percaya ya aku iku mon pokoke temenan ya usah bojok nek temenan bapak gerah soalnya ngomong ya iya aku melok Agus melok melok Agus gak iso ngono sing sing bengong sing duwe gawe mati yo ndur ngenteni sewe tahun ngono temenan gak gak melok Agus bapak loro iya aku pernah jatuh saiki <laughs> Simone cakmu wedi temen. Iya. Akeh sing akeh sing wedi ndak ana sing wedi bagong. Gak mesti ya. Gak Kak coba gajengan mon. Gak temen, bapak iki loro temen yo. Iya, karepku penoi masih gak iso merono. Ngene nang cepet-cepet rono karepku bapak timbane sambat terus nang paten ono ngono yo karepku. Anak. gak karepku ndak. Ya, gak, sampeyan rono bae kena teko ah, dadilan parase. kan marah tua gak wani ngomong ngono kan sing anak ngomong ngono njaluk hmm, ngene tok ono jamu kok lah bapak itu ono nang njaluk jamu dok banyak iki ya bapak <laughs> aku curiga aku dok banyak iku ge tumbal ngawur ae lha kan bapak ditumbale mari temen yo wis pokoke sing ngene wis dadahan lah Kak ana lah ya iku mbok mateni nang biasa iku. Saiki aku yo tak mulai apa sampean niku rek daya penuh supaya bapak itu ndang waras ngono ya apa aku gak duduk lah Simon masa iya gak tau ini kalau dua yang cacak mesti ngedung yang kerdu ngono ya gak tau ini aku gawe makan aku panjangnya emang ngeliwati cacak aku tak delok ngidungnya kayak cacak tidak tiba gak kayak yang 15 tahun kepungkur ngono kok tak Ah, anu ngono berapa ya iya ngomong saya kira sepelu banget iya Nek ngono ya. Irama ora ndek cepetno gopo dek. Gopo kabeh dek. Irama Arek-arek yang ngono. Makane rek nek ngidunge cocok tiba ono ae. Ah, apa ditibani wak kandar ya remek ya. Ngene yuk aku tak mulai terus ya apa. Mon ngene mon yo aku di dhuwit mon. Ana petik wis gawon wis. Petik iki. Dadi petik ambek takir pelontang iki. Iki iki petek ben olah iki tak embu tekan ndi ngono lho wis gawane iki sedolen payu piro wis tak pokoke kena gawe anu ngono kok mau Bapak iya Ya wis iku kok. Nek ngono aku tak pamit gak pamit cadang cacak gak ya. Iya. Aku tak balik ya. Mana apa kok tinggi pitike mon. Enggak hmm. badane gak gak ono anu. Oh kiso duwe kiso. Kemiso kan. Kemiso sajane sarungmu lho. Entar sarung ya opong sarung iki ora nek PT enggak kaop. PT ya. Ala kemalan iki. Lah aku gumo ya apa? Gak wis tak gawane wis. Ya sembo pokoke apa jare Bapak. Ngomong cacak ya. Ya engko tak omongane. Nek aku teko kene. Kok nelpon apa nang ngomong? telepon iya soal ini ben rencananya eh. ben rencananya masang masang apa ini? untung apa mau kelinci pun mau eh tak bisa ya iya eh, eh kayu piro-piro mbok karo jalane iya iya nah yo apa dak tolo iki dia dia jen eh eh dari pate biyen Iki kok kotok kayak ketok kelure kebul. <laughs> Kotok kotok. Aku aku aku adem yo ngene iki. Ketok apa temen mang? Kelure kebul mang kok. Sampeyan iku dulure dhewe dikepuk. Apa Mamon. Duh, mamumi ta. Eh, mamon, mumi, mamon. Kok gak ngenteni aku. Ya kasih susu, Pak. Hmm. mamon. nang jero Awak wis tuwek swara iki gak karo-karuan. Iki mah ngomong apa ae nek. Iku lho, bapak iku lara. Kok gak kon mang gedhek ngono. <laughs> Lara kok mang gedhek. Lho gak mau pun gak kon mangan dhisik iku ndur mangan ta. Apa sing dipangan? Lho kon tak belanjani sak juta iku. Endi? Aja peringisan tak titik untumu. <laughs> sak juta iku endi? Kapan? Rencanane. <laughs> wakil. <laughs> Dikit dikit. Rencana rencana ne. Wah tak kayak kepenuh kunasi ya tidak kano. Wes gak ngurus momon, momon gak nurut wong gerang dikon rabi gak rabi. Saiki ngerti nang sing iko, gak karo-karoan arek iku. Wis. Lah iya. Gak ngurus momon itu dhuwit 100.000. Kuwi. Hmm, bener. Kira aku nyetor rek biru. Wis kun kunjin lawange. Lah lha apa? <laughs> lawang. Ayo ndelok TV karo <laughs> karo masak masak-masak sing enak. Mangan sing sampe mungker-mungker. Arare kan opo pating jerabi kowe. <laughs> Ka alare suci ta iki mang. Iki mang ini, aku lho dik 1000. Yo. Terus momen mang rene lho. Momen rene ku mang golek dhuwit, bapak loro. Bapak itu loro momen golek dhuwit. Bapak itu mulai lore. Bapak iki mah lawer. Kok Mulai loro ku kapan? Ya mbo jarene wis tolong dino. Ya kok gak telepon rene. Telepon di wong di rumah sana. Kasih ini gak cacan nih. Aku kok ngipi gak enak lele kok ngipi lele kok mesti bumbul kancane. Ya no riwayat apa ini? Lele apa? Ini duit gue ayo korono. Nukok nobat bapak. Hei, iya senang kan ada duit ya. Ini rasa itu pasti ya, saya. Kayak apa? Lalu itu aku makan, mangan duk paun aja diracun di sini tinggal rono. Alah, kok kan panganan belah saya kok. Si racun barang. Eh, piti ya, Enggak dicolong arah-arah itu kak di korono. Petek nih. Ya, petek-petek itu loh. Anu, tugurante opo? Ah. Batu aji. Batu rante, batu rante Batu rantai, petek sih. Petek, petek. Loh, digawa momone lha rek wong tagarangan arek iki <laughs> digawa iki apa ceritane? lho tak kongkon niku mang kon yo lancang yo lancang kok <laughs> lancang petik jutaan iki ana sing ngarep 50 juta 100 juta digawa kok Dikopek iki apa persekote 100.000 iki? Dijokok mari ki rene areke. Lho gak ero lho iku mang mamang golek dhuwit dhuwit gak ono tak gawani petik mang. Oh niki kurang ajar. <laughs> Mangkel. Digepok bapak. Mangkel aku. Wong wedok apa ne? Heh. Apane sampe gepok? Ngono rungone lak koyo gepok. Kon iku lancang. Apa-apa kon ndawa karo lanang. Tak desok muni. Sampe gak mulai mulai kok. Dadi kon gesak karo pun dhewe kon. Hmm? Ya apa sih? Iki geger temen ta? Lah nrimo dhek mana ya gak geger. Iki sik nrimo 100. Iki kari sangang sangang juta. Nggo wong iki. Wong yo 900.000. Hmm, tapi wong pitike gak ana kuwi apa? Saiki ngomong nang ndi? Lho ya mulih mbok takon dodol pitik. Ayo ngomong dikejer. <laughs> Ayo apa mau dorong ae digudeg. Muare kok pencilan pringisan. Ayo. Ayo. Ayo lawange dilas. Ayo. <laughs> liwat endi? Lah sing kon sing ngejak ya awakmu. Ora oh, ngene karto oleh kok liwat nang ono krama bareng. <laughs> Jare omahe ku sing endi sih? Amalatat. Kupang Jaya iki lho, Mas. Amalatat. <laughs> Amanat. Iklo sih jadi apa alamat. Ayo sadres lah sadres. ndi sadres. Itu kupang anu kupang jaya satu. Nah iya lah kok apa mau tuh jagir bareng. Eh. <laughs> kon golek cilian duwe lho cilik yo apa duwe lha kok gawe kurang iki apa iki lho sik durung harus hukum <laughs> tak pari ku tak gawe duwe ta iki iya iki iki becake tok entek kira mang 2000 2000 manganmu sekot mangan opo. nah <laughs> kok mulai budal gak selilitan belas kok saya ketiku lho saya apa? saya ketahu ngono lho Kon kena anakku. Iya. Cari <laughs> jaluk pentol iki bang Balik selamat pentol melegi kan. Yo ya, gak lah ambek dulur warga kok. Saya enak-enak mlaku-mlaku Iya. Ngene lho, lek petik panjeni keramu tak dhewe menangan. Hmm. Hmm. <laughs> Eh. <laughs> Eh. Maren kon ngero iki. Hmm. Anak lurah Bakir iki. Aku. Aja ngomong Bakir mot. Iki tau malah Bakir ya. Tahu. Iya iya. iya. sing ngentekno pentaris lah aku lek. <laughs> Kater ya kakek. Sopo lali iku? Aku lek. Hmm. Siapa jeneng? Siapa jeneng? Momon. Oh, momon. Yo iki momon-momon iku. Oh, iki gak perlu ya. Iya, Dadakno masalah. Tapi nang kan? Apa nang pasar lek? Nang pasar? Iya. Jam piro nang pasar? Iya, pokoknya. Jadi mau lihat jam rolas rawan ini kok nampak pasar. Kalau pernah pasar, sepi ya meniki. Karena hari ini uang. Ya ana tapi ya wis tutup kabeh. Ya apa wong anu. Iki lho kabeh dodolan. Dodol apa? Sing kon kempit iki apa? Eh? Kan sing kempit ndiri, kempit ndi, hmm. kempit macam-macam. Kita kempit cewekku dhewe. Kok sapa iki buntute, ana buntute. Sing kon kempit tanganmu lak ngono, kon kempat kempit tok. Kurang tangan ayo di. Heeh. Ana ana apa? Buntute lho, oh. ajem. Apa? Ajem. Kon cara apa ajem iki? aku mang krungu tanggane yo hmm. derma bedajem oh lah iku bahasa prancis goblok ajem ajem ajem prancis madura ajem ajem ajem madura ajem ya eh, iki apa sing dilai he sing dilai lha kok motone telu Untung terlalu. Apa ini wong iki ngawur safari situ iki motor iki. Ya joker lho lho. Lah iki cita iki. Endi? Motore telu. Apa? Odolnya? Odol apa sih? Kan PT kok udunan terus ya? Oh, ah, ini ke jalu templek. Oh iya, jalu templek. Tempel. Iya, tempel, templek. Waduh, ayo. Ah, tempel itu kerja. Tapi ngomong gak tau apa-apa. Pulis siapa ini? Moncowuro. Eh, Moncowuro. Lek aku tanam pasang. Konco warna. ngono lho virus kula siku oh, Warno iki. Warno ditan. Apa? Lek, aja ngaku. Pira ngene, kan katene tujuanmu nang pasar. Pasar sepi. Iya. Ayam iki aja didol nang pasar, engko hmm. regane murah. Iya, Lek. Ya tak tukune dhewe lah. Hmm, Cara-cara iya. Madura tak melek dipik. Tak uli. Hmm? Tak uli. Ya tak uli ya gardan ae, Dek. Ngono lho. Ki opo tak uli? Nah, maksude ngene, slamet iku kok cara menungsane. Nih, <laughs> kon kok tak wajar kapon. Iki ya? dudu wae, Mas. Ya lek cecek putih aja. Iki dituku selamat ngono pira? Njaluk pira, Mas? Dedek pira sih, Aku akeh duwe, aku gak tau ngergani lek pokoke anger dijak gelem oh, ngono ta. Lah dijak ku dijak nani di mon. Gak maksude PT iki gak ngergani, asal ngergani 300. Nah iki cukup 500 ribu saya. Apa dhewe yang ngerti? Ya ya wis tak tukun koyo ngene pira-pira tak tompo kok. Yo yo yo lah aku dhewe ngerti kok kadang koyo ngene iki. Iku asal mulanya dari mana? Ayam lain. Kan jupuk ta? Gak, ini jupuk aku. Nyolong. Luka, asal mulane ngono lho. Asal mulane ndongone kandhang, mm. terus dikon jebuk aku. Terus hmm. kandange sapa? Kandange wong berarti curian ya mas. ya. Oh, enggak lah apa? Lah ah, kandange sapa? Surate ana wete iki. Ngono ae Lah KTP ne ono. Hah? Lah iki lho nomor bodine ya ono ngene lho. Kang apa hari ku PC kok ono? Lho, saiki nek tuku gak gawe kuintang sih. Kuintang. Kuintang sih. Ketintang. Kuintang sih. Iki nggawa teko omah. Koma, temu dhewe ya. Iya, apik iki, apik. Komamu dhewe tau mawe dulurmu lak macem-macem omah iku. Tawang tuamu. Omah dulurku. Lah ya ngono. Oh, iya. Sik ndelok sik. Apik penting met. Lah kok pernah delok brutune to sih? Eh. Iki batu rante. Iya. Oh, jadi rasa kok. Kok tukune apa? Kok tak rasani lek kon nandak lho saya ngono aku mong. Sampeyan gak percaya nek pitik apik. Delok brutune lho, ya. Loh, aduh. kandhane lah, kurang ajar iku. Ngono kena piyak. <laughs> Tak karo barongan. Eh kurang ajar kabeh iki. Peteng mari mangan kacang. Iya ya tapi roton lambe kuwi Mas. Lambe kecamut-kecamut. Wis saiki senono bukti ra kok Becak iki bang ewu. Hmm. Lho, becak tak sampai safari. Kon rokok? Iya. Heh? Iya. Aku iya eh. ae. <laughs> Ya engko ae ngenteni sawatan. Lah kok dadi apa ngenteni sawatan iku? Lah bae mari dodol pete sono njaluk genting gendeng bayar. 50.000 becak iki 5.000. Iya, berarti 55 hmm. ya, tak tambah maneh wis. Pun lek Ya kira-kira. Ha, ya diteken. Lho, jembene sing apik ya. Oh iya. Wes nek keres. Jare penon ketok jembel. Ono kepringisan lho kon, pete Iya, pete ya. Ono celipire, ono jembele. Ono cucuke, ono mripate. Jembele terus. Apik ya jembele ya teratur ya. Teratur. Jembel ono pete nutut lalene ga ono, misal. iki apik ulese nyuro iya nyuro nyuro oh, iya nyorok nyorok Torok, PT kene tarung soleh ini sor mesti. Iya soleh ini sor. Bisa tapi supaya flash lagi. Enggak, nggak soleh ini sor ngerepet dok. Ah. Nyocok bisa nih bekan mengkok. Di sini jeling. Dua tak tangkok. Iya iya. Seket lima. Seket tiga juga kok seket lima. Seket lima. Di kilo tak tabel satu puluh. <laughs> Satu puluh. nambahin kali ngomong ini loh tak kasih lagi sejina lah satu puluh tidak lima dari tidak lima aku tak oncat oh, iya iya oncat aja aku tak ngomong ini ya loh aku tak ngambah dari kantor kayak timbul ini <laughs> waduh labelmu kan kak kemu loh mang dua antre kayak ngono PT iki ana turu mangkringno, terus mbokmu jajarno, Mas. Ditotol ya buyar iki kablok iku. Ngawur safari iki. Wis PT. PT iki di kena wong sing pinter ahli ya. PT. Iki dadi nah, 50 juta ndak apa-apa. Harus ceng aku yo gak mesti transfer te penghubunge telepone macam-macam Tapi aku mang kami kami cinare iku PT jago gak kena kon. Lho, kon niku paling ngono. Wong kon ngomong blar aku ndelok PT sing kempit barang yo. Ae saiki enake PT. Tawarung, tawarung, tawarung. Ndelok wong mangan. Oh, ayo ayo. <laughs> Mak. Mas. Nanti cacamu. Gak melok merene. Lah kon kok keringet mundur wedhus. Iya lah wis kadung oleh dhewe. Iya, Mak. Iki aku rasa ngomong alon. Cek ketok dramae ngono. Oh, ngono. Kon niku iso ae, Mon. Mon. Oh, eh, dadi nek ngomongi alon ku drama ngono ta. anu nama digawe-gawe ku yo gak cocok ya. kurang kurang menjiwai ya Pak iya biasa iku yo apa ngono lho ngene Mak ya apa Nak hmm, pernah ya rasa ngono tapi kok kok gak ngono Mak Bapak iki mang wis tak tukokno jamu. Walah Nak oleh oleh duit Swidak. <laughs> Swidak. Iya, Nak. Terus? Swidak terus sampai mm-hmm. Ambek iku. Ambek apa nak? Teh aire 35. Ora iso sih. Kok jebus teh air bareng sih? Ya iku eh? nang terus tak kok no imam tak tukar jamu bapak iya lah pinter hmm. kok niku nak nak kok adikmu kok no jamu hmm. bapakmu nah eh? no disontek no duk kok no duk perasaan lah iya iya tak tak tak kawan loh loh loh loh loh eh. Eh, diatur. Kan iku lha apa kok tukaran ambek bojomu iku, he? Lur enom ya ngono, rupane tak cuek rupamu ta. <laughs> Eh, rupa kok disuwek lho. Mangkel aku, Mak. Lah, terus? Sampun teko aku aja. Drama, aku drama. Eh, Mon. Saiki nak ya kon tak kandhani ya. Rupamu iki mau wis disuwek mbek cacakmu. Iya. Saiki nek Mak, apa nak? Panjenengan ngono, Mak. Hmm. Kene tak jahite nak rupamu sing disuwek mang nak ya. Obrolan kene marat-marit. Gara-gara kau pula aku mbak Yumu geger. Lah nopo pun ngenteni saja. Geger rau. Oh, gak bisa dewe. PT digawa itu. PT Kok ada yang gak ngawa PT ini nih lu? Gak aku. Lu. Kan ngomong wedok sing tepak. Jari momon sing gawa. Lah iya, momon sing gawa. Gak ngawa. Ada yang tepak apa-apa ya. Kan gak ngawa PT ya man. aku gak ngawa. Lu, gak Mas, mamon. Kau nangis-nangis, kau ya, mie. Saiki jelas sing nggawa petruk wis petruk. Petruk. Tak go malah garing yo. Eh. Eh. Lah, Pak. Kok niku hmm. dadak bengok-bengok sepuran, Pak. sing drama aku sing drama aku Iki Bapak eh. dalam keadaan saya selama ya. kon iku yo ngono apa sing digawa mbek adekmu eh aku garu lek bapak lho yo nek ngomong hmm. sing apik kan mana-mana pak lek lara ku lebokno kumik pak iso cek iso mak hmm. sampeyan saya kita sing drama aku tak ngejem bapak iki lara cak <laughs> aku sing ngejem saiki mak kok malah pitik pitikku sih wes wes gegero gegero pak Kekara wae gak apa-apa wong tuwa iki kan seneng ndelana kekere. Wis guyu wis apa mewek iki. Pak ndang waraso engko meneh komentar maneh Pak. Nangite bapak gak mer bapak apa cak. Engko duwe wis dituteki iki. Ya apa ya apa iki jelas iki. Eh. Ya mang, pitik endi? Eh pitik endi mang? Pitik tak jol. Nang sapa? Nang Lek. Lah le la le cuma iya ora ngomong teng griya ta. Dadi yo ter lah ngomong teng kadaya terus lo betani PT. Lah terus PT tak dong. Kondol nang Terus kon tuku napa iki? Ya mana-mana lek PT ku perlu ojo gawane PT. Kan gawane apa lan duwene? Gawane urut buri ku loro. Cek diuntal bapak kono. Mon. Ayo. Ndi PT ta Tak dong dadi duwe tak tukono. Aku kuwatir ngene lho, mon yo. Ya apa apa. Tak Nek wong hmm. iki njaluk terus sing tak gembalekne ku dhuwit apa? Si balik mana? Balik mana batu mana? Lah timbang ngono, timbang kan jadi lah. Mana bapak mau jalan? Hmm. Oh Jalan mana bapak? Jalan mana? Lo. rugi. Mano iki kalau boko Wis, aja aja geger-gegerna. Perkara PT tak lironi, bapake di PT akeh. Lho kok arep perkara PT Pak? Wong ngomong lak sing digugu ku lak tampare ta. Hmm. Rambene cucu eh. Muni-muni cah. Aja geger, aja geger. Ana wong lara gak digawan apa-apa, digawan perkara kaya ngene. Sapa dok-dok iki ana kok? Bun. Kok iso liwat iki sapa iki? Bun. Lho iki. Lho, omet gak kelek. Hmm. Lek emet lek ri. Sepurane mbet yo. Aku sing persiko 100 iku wis gak iso balik. Wis gak apa-apa Soale titik wis digomomon. Aku kesini bukan saya itu menjaluk artoku. Ah. apa itu? Tidak menakik. Nah, artinya itu tidak menanyakan uang 100, berarti 100 rawe. Iki mong sampean tak kaplok bareng pokoke oh, dhuwit jok salahmu kuwi lho. Lah ngerti lah betik Gua awakmu. Lah iki tak gak ono buntelan kanggo wong tuamu jare loro iki. Sampeyan bawa apa iki? Iki omahe kan. safari tambahan kok ngaluk, ngadep aku mati ya. Wong loro gawakno obat obat mercon goblok. Heh, iki sing kekurangane saling juta. Nah iki nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh. Ala mek ping telu nyoh. <laughs> Pak, kilo Pak, sampean tak gono dokter, tak tak tukono jamu sang juta, Pak. Oleh petik tuguranti. Kok sih agak enak? Tuku rantai. Eh? Yo, satu rantai. Pekara duwe gampang, yo. Pekara duit gampang. Tak bayar. Saya bapak, ayo digawa nang karang bilang. <laughs>